u ime Allaha milostivog samilosnog o vjernici dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno se dočite neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete pravedni budite to je najbliže čestitosti i bojte se Allaha jer Allah dobro zna ono što činite o vjernici kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitate i onome ko vam nazove selam i recite, ti nisi vjernik. Kako biste se domogli ovo zemaljskih dobarata, u Allaha su mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte, Allah je zaista poznat onom što radite. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru Vi ne smatrate to nekim zlom po vas, ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Neka te ne žaloste besede njihove, u istinu samo oč pripada Allahu, on se čuje i se zna. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće, i on dobro zna one koji će pravim putem poći. One koji se budu zbog nas borili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti, Allah je zaista na strani oni koji dobra djela čine.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 A potom, draga braćo, počinjemo sa ciklusom predavanja uz Allahumu subhanahu wa ta'ala ta'ala pomoć na temu pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr. Kao što vam je brat naglasio, ne ciljamo nikoga pona osob, već ovu temu smo odabrali iz istog razloga što se u zadnjem vremenu i tekako proširio talas pretjerivanja u tekfiru. Pretjerivanja u tekfiru. Rekli smo da ćemo raditi po knjizi šeha Ebu Muhammeda al-Maqdisija, hafivahu Allahu ta'ala, nas'elu Allahe a jafuke asrahu wa asra ihvanina l'ulema wa l'mujahidin. Prije nego li što išto kažem vezano za ovu knjigu, želim da u kratkim crtama upoznam braću sa ovim našim piscem, šejhom, mujahidom, da'ijom, Ebu Muhammedom al-Maqdisijem. Mislim da je jako neophodno da progovorimo upravo o ovim stvarima i mislim da je između ostalog i jedan od problema bio taj što se nije dovoljno govorilo govorilo o siri, o biografiji ovih šejihova, alima, daja i tako dalje. I to je upravo bio i razlog da se jako brzo srušio ugled ovih šejihova i daja kod određenih ljudi, kod prvih šubhi koje su, koje su naletile. Dakle, on je Ebu Mohamed Asim ibn Mohamed al-Barqavi, poznat kao Makdisi. Rođen je 1378. hijđeske godine u selu Berka kod Napulsa. Dakle, šejih ima negdje oko 50 godina. Nakon 3 do 4 godine godine napustio je svoje rodno mjesto i zajedno sa svojom porodicom se uputio ka Kuvajtu, gdje je završio srednju školu. Nakon toga pohađa univerzitet u Mausilu na sjeveru Iraka. Tamo se susreo sa velikim brojem džemata i islamskih pokreta. Nakon toga prebacivao se između Kuvajta i Hidžaza, gdje je bio u kontaktu sa studentima i pojedinim šejhovima od kojih je uzeo ključeve znanja. Međutim, to nije utolilo žed šejha da spoznajem stvari koje su omladinu interesovale, a vezano za sadašnjicu te spuštanje ispravnih šarijatskih propisa na činjenično stanje, ja sam stav po pitanju vladara i ja sam put koji vodi ka promjeni stanja u kojem se umet nalazi. Zato se Mahdi si pozabavio dubokim iščitavanjem knjiga šejhul Islama, Ibnu Tejmije, zatim njegova učenika Ibnu Qajima, rahimahumullahu ta'ala, te knjigama šejha Muhammada Ibni Abdil Wahaba, njegovih učenika djece i potomaka. Ove knjige su imale i tekako velikog uticaja na njegovo opredjeljenje. Putovao je u Pakistan i Afganistan nekoliko puta. Upoznao se sa velikim brojem braće i džemata širom islamskog svijeta. Tamo je učestvovao i u nekim davetskim aktivnostima i tada je prvi put odštapao knjigu Milletu Ibrahim koju je napisao u tom vremenu. Imao je kontakata i komplikacija sa pojedinim gulatima, fanaticima od tekfiržija, što je rezultiralo određenim knjigama poput Selasinije upravo ove knjige o kojoj ćemo dakle govoriti, telatinije, to je upozorenje na pretjerivanje u tekfiru, ili kako je šejh naslovio drugim imenom, da je to knjiga Džifra, da pretjerivanje u tekfir vodi u kufr. Šejh je dakle naslovio ovu knjigu i jednim i drugim nazivom. Isto tako imao je kontakata sa pojedinim džematima irđa, što je isto tako rezultiralo određenim knjigama poput Imtaun Navar i Kešfi Šubahati Murđije Tilasor, otkrivanje šubhi savremenih murđija. Zatim isto tako Al-Farkul mubin bejna la uzri bil džahli wal i aradi an iddin. Jasna razlika između pravdanja neznanjem i okretanja glave od vjere i druge knjige. Nakon toga, makri se sam nastanio u Jordanu 1992. godine i ispolio davu vjerovjetnika i poslanika da se samo Allah obožava i da mu se širk ne čini. Počeo je sa predavanjima i stupio u kontakt sa braćom koja su bila u afganistanskom džihadu. Dava se počela širiti uzduž i poprijeko što je uznemirilo murđije i repove vladina sistema zato su napali braću protjerivavši im i napadajući pretjerivanjem u tekfiru i tome sličnim nadincima na koje su se navikli džamati i rđa kada napadaju sedbenike istine. Da je su proganjani, a zatvoren je i određen broj njih. 1994. godine Mahdis je zatvoren zajedno sa par braće kojima je šejih dao fetvu o akcijama protiv okupacioni sionističkih snaga putem eksploziva kojim je sam lično šejih nabavio. Šejih je nastavio svoju davu i unutar pritvora i napisao kao nekoliko pisama, tako da se dava Allahovom voljom i dobrotom proširila među zatvorenicima. Šeh je nekoliko godina ostao u zatvoru da bi zatim nakon toga bio oslobođen uz neprestan pritisak i umjetavanje. Nastavio je pisati knjige i pozivati u Allahomu subhanahu wa ta'ala vjeru. Bio je zatvaran od strane obaveštajne službe nekoliko puta. Nakon bilo koje akcije ili pak aktivnosti koju bi šeh učinio, bio bi zatvaran. Zatim, nakon toga su se klubovi Amerike zadrmali. Normalno ciljamo dobro poznati septembar. Šeh je bio od onih koji su izdali petvu o dozvoljenosti tih Mubarek akcija. Napisao je i risalu pod naslovom Ovo je ono u što vjerujemo i čime Allaha obožavamo, a u njoj je govorio o dozvoljenosti pomenute akcije. Zbog toga je ponovo bio zatvoren, a potom ponovo pušten na slobodu. Nakon toga, povodom operacije protiv američkih snaga, šeh je napisao knjigu Daraetul Muwahidin min Uhudi Tawagit wa Emanihim lil Muharibin. Odricanje Muwahida od tagutskih ugovora i, njihov, i njihova emanija emana, to jest garancije koju oni daju muharibinima, to jest onim ljudima protiv koji se, protiv koji se muđahidi bore. Zato je šeheh ponovo bio zatvoren. U zatvoru je ostao par godina da bi prije dvije godine, to jest 2006. godine, bio pušten na slobodu. A zatim za par dana, nakon intervjua kojeg je imao sa arapskom televizijom El Jazeera, šeheh je ponovo zarobljen i u zatvoru je i dan danas u jako teškim prilikama i lošem zdravstvenom stanju. Nes'elullaha yafukka asra shaykh molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza njegov izlazak iz zatvora, njegov izlazak i izlazak ostali šejhova i muđahida. To je, draga braćo, sira našeg šejha daje i muđahida Ebu Muhammada al-Maklisija iz čije knjige ćemo držati predavanja ovaj predgovor ili ovu siru sam uzeo sa stranice Mimberu Tauhid wal Jihad i prenio je dakle vama. Istina je, draga braćo, da našeg šejiha jedini alim u Tauhidu danas optužuje da ne zna aslu din, da ne zna osnovu vjere. Mada do duše šejih nije jedini kojem je ova mesela nepoznata, jer i prije njega je ulema zaglavila ovoj meseli, počevši od stalne komisije za fetve na čelu sa Bimbazom, rahimahullahu ta'ala, wa eskenahu fesiha džennati, zatim preko šejihova i daja, poput šejih Malika Ali Hudajra, Ahmeda Halidija, Nasir Al-Fahda, Sulejmana Ulvana i još puno, puno drugih. Hoću reći svih drugih, jer svi oni imaju problema i konflikata po pitanju Asluddina. Helen Neyse, ipak mi molimo uvaženog šeha, jedinog alima svijeta da oprosti našoj ulemi, jer većina njih ne može skoknuti do Francuske ili već drugom mjestu gdje se šejh nalazi, niti im tabuti dozvoljavaju da u ćelijskim sobama priključe internet, ne bili bar putem palta od predavanja, konačno shvatili meselu koju eto, pored toliko godina iščitavanja knjiga uleme poput Ibn Tejmije, Ibn Kajima i uleme Nežda nisu shvatili. Međutim, polako braćo, vremena su čudna, zato se nemojte iznenaditi ako se Ibn Tejmije, Ibn Kajim ili pak ako ulema Nežda ako im se nađe po koja akaijska greška, jer i to je moguće. Jer poneki kada spoznaju istinu, žrtvuju sve na njenom putu, pa makar situacija došla do tektiranja ashaba. Ako se ashabi suprostave istini i haku, onda ne ostaje ništa drugo osim da se protektire. Gospodaru moj, Naše noge se nisu uprljale u borbi na tvom putu. Ja rab, ti nam oprosti našu slabost i nemoć. Ali o gospodaru naš, mi ti tvrsti zavje dajemo da ako nismo bar naše noge uprljali na tvom putu, da nećemo bar prljati čas svojih najčasnijih robova koji se bore na tvom putu. Gospodaru moj, ne dozvoli da budemo od onih od čiji su jezika pošteđeni jevreji, kršćani i taguti današnjice, a nisu ulema i braća muđahidi. Gospodaru moj, ne dozvoli da ikada naši jezici kalaju čas svojih najodavljenih najodabranijih robova, koji prolijevaju krv u tvoje ime, na koje su se okupili čafiri istoka i zapada. Pa sve to ne bi dovoljno, već se njima priključuše i pojedinci među nama svjesno ili nesvjesno. Molim Allah tabareke wa ta'ala da sačuva našu ulemu, da sačuva našu braću, daje muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, ma gdje oni bili. Dakle, rekao, draga braćo, radit ćemo po knjizi šejha Ebu Muhammada al-Makdisija, čiju smo siru spomenuli, a knjiga nosi naziv, kao što smo već spomenuli, spomenuli Es-Salatinije fi tahzir min al-ghuluv fi at-takfir upozorenje na pretjerivanje u tekfiru 30-ica da tako nazovemo knjigu 30-ica zbog toga šejh je tako nazvao knjigu zato što spominje 33 greške u tekfiru o kojima ćemo mi uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć i odobrenje govoriti pa kaže šejh Abu Muhammad al-Maqdisi hafizahullahu ta'ala wa fakka asrahu min sujun at-tawagit kaže na početku napomena znaj dobro da se oni koji budu vidjeli ovu knjigu od taguta i njihovih repova i muržija i njihovih sledbenika obradovati na prvi pogled, misleći da je od njihove bezvijedne robe. Međutim, to me nimalo ne zabrinjava, jer će svako ko pročita par stranice ove knjige uvidjeti da ja nisam napisao da bi njih obradovao. Ja ih nisam obradovao nijednim svojim dijelom kojeg sam napisao. Knjigu sam napisao kao nasihat svojoj voljenoj braći i sažaljenja prema drugima. Napisao sam je težeći da sačuvam ovu dragocjenu davu, davu tauhida i odbranim ovu uzvišenu vjeru vjeru. Stoga oni koji čitaju od ovih, to je od muvahida, siga je hurma prijatela. A oni koji je budu listali od prvi, to je staguta i muržija, ona je hanzala gorka tikvica neprijatela, Allaha subhanahu wa ta'ala, molim da ukabuli. I mi molim Allaha tabarake wa ta'ala da ukabuli ova naša predavanja i da budu hurma braći muvahidima, a hanzala gorka tikvica svim neprijateljima. Kaže, nakon toga šejh Hafidhahullahu ta'ala, nakon što se zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala i i doneo salavat na Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame pa kaže ja ću dakle citirati ono što on govori što kaže a kada budem htio da prekinem citat to jest kada budem htio da ubacim svoje riječi ili svoj komentar ja ću to napomenuti i reći dakle prekidam citat ili pak reći kažem a mislim dakle na a mislim na sebe kaže dakle šejh znaj Allah sačuvao nas i tebe da je od propasti i frat to jest prećerivanje i tefrit to jest popuštanje neka cijenjena braća su me posjetila u zatvoru Džifr koji se nalazi u pustinji i spomenuli optužbu kojom nas tagutski sistem optužuje, da mi ljude tekfirimo u cijelini. Sebebom te optužbe obmanulo se puno oni koji njih slušaju, a koji nisu u stanju razdvojiti istinu od neistine i dobro od zla. Tada sam kroz žicu u mjesto posjete rekao toj braći podignući svoj glas, želeći da me čuje vojska zatvora i oficiri. Rekao sam, ova laž koju ovi šire nije ništa drugo do znak bankrota i porasta, poraza ovog sistema spram ove mubarek dave jer protivnik ne pribjegava laži i potvorama osim kada izgubi sve adute i argumente. Mi tekfirimo samo onoga koga je protekfirio Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Mi u svojim knjigama, hutbama i dersovima ne govorimo osim o kufru obožavalaca lajičkih zakona i njihovi štićenike i pomagača koji propisuju lajičke zakone, štite ih i pomažu. Upozoravamo na njih i pozivamo ljude da se okre, da se odreknu taguta, da se kone njegova obožavanja i potpomaganja. To smo pojasnili u svojim knjigama koje dajemo svakom. Dostavili smo ih i ovom sistemu, sudnicama, vojsi i ostalima. Allah ti se smilovo, kažem ja, Allah ti se smilovo o Ebu Muhammede i dok ti putaš po tagutima i mušitima, danas neki pucaju po tebi i tvoje braći šejhovim muahidima. Nisu se zadovoljili da napadaju prave tagute i mušike, već su prekoračili svaku granicu i prevazišli svaku granicu i počeli napadati šejhove, daje i muđahide borce na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Pogledajte pogledajte braćo kako šejih jasno od, ispoljava svoje neprijateljstvo prema neprijateljima ove vjere, imajući kao uzora u tome Ibrahima alaihi salam, o kome uzvišeni te bareke wa ta'ala kaže Pa kane lakum usvatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'hu, iz kalu li qavmihim inna bura'a'u minkum, ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده كاجة أزلشني زايست في إبراهيم i onima koji su bili sa njima imate divna uzora. Kada su rekli svome narodu, mi se vas odričemo i vas i onoga što vi obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, između nas je mržnja i neprijateljstvo, sve dok ne povjerujete Allaha tabarake wa ta'ala. Kaže nakon toga šejh Ebu Muhammed, hafizahullahu ta'ala, Razotkrili smo laž i krivotvorenost njihovih zakona i jasan kufr i širk kojeg sadrže. O tome smo govorili u našoj knjizi Kešfu en niqab, an šarijat al gab, skrivanje zastora sa zakona džungle, zatim u knjizi suđenje sudnici državne bezbjednosti i njenim sudijama pred Allahovim šarijatom, koje sam napisao u zatvoru i van zatvora. Razotkrili smo njihove zakonike i skinuli zastor sa njihova ružna lica. Pojasnili smo ružnoću i smrad njihova zakona i njihovu oprečnost čistom Allahovom šarijatom šerijatu. Suprostavili smo im se uz Allahovu pomoć i uspije na svakom mjestu i u svakoj prilici. Jasno smo ispoljili i oglasili se pred njima i u njihovim zatvorima uzdrmevši subove njihovi sudnica. Pa kada su se sučelili sa, ja, sa jačinom naših dokaza i uvidjeli napredovanje ove dave i okupljanje omladine u njenom okrilju i vidjeli da nisu u stanju da je suzbiju i ugase njeno svjetlo, jer je ona, to je dava, dava Rabbanije, božanska dava, <clears throat> koja se koncentriše na svjetlo objave vahja i sunnata poslanika poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada nisu bili u stanju da je se suprostave, pribjegli su laži i potvorama, nastojeći da, prika, da je prikažu ružnom u očima ljudi, ne bili na taj način postigli ono što nisu bili u stanju ostvariti dokazima i argumentima. Kada nisu bili u stanju da prikrepe svoj kufr, a koji se dosta proširio, i kada nisu bili u stanju potvrditi svoj islam na koji su se pozivali putem lažnih dokumentata i uljačanih imena, tada su nas optužili da ljude tekfirimo generalno. A svako bližnji i dalje daljnji zna da smo od toga čisti. Otvorili su nas i nazivali, nazvali imenima koje, mus, koje muslimani preziru, poput Haridžija, Tekfirđija, terorista, fundamentalista i njima sličnim. Sve to da bi ljude odvratili od naše dave, od našega poziva, da bi ih uplašili i na taj način odvratili od toga da ih ljudi smatraju nevjernicima i odreknu se od njih njihovih nevjerničkih zakona i muštričkih i muštričkih programa. Kažem, draga braćo, ovo su šubhe i napadi kojima su sedmenici isti istine uvijek bili izloženi. To je zapravo i nasljeđe Allahovi, svih Allahovi poslanika, salavatullahi wa salamuhuma alaihim. Jer svi mi dobro znamo da Waraka ibn Neufel, da je rekao Allahom poslaniku, salallahu alaihim wa salame, onda kada mu je došao zajedno sa Khadidom, radijallahu anha, i obavijestio ga o onome što mu je došlo od objave, pa mu kaže, Waraka ibn Neufel, niko nije došao sa onim čime si ti došao, a da nije bio protjerivan. Da prema njemu nije ispoljavana mržnja, zavis i zloba. Ovim optužbama je bio optuživan i Muđedbit, el imam, obnovitelj Mohamed ibn Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala. O njemu su govorili da je protektirio ummet, čak i da je poslanike ugonio u laž, da je presudio i njima i njegovim ummetima širkom i tako dalje. Kaže jedan od najžešćih protivnika šeha Mohameda ibn Abdul Wahaba, a pritvrđeno je da on kaže ljudi već šestotina godina nisu ni na čemu. Drugi kaže, optuživajući imama, njegov mezher, njegov pravac, jeste tektiranje muslimana, ohalalivanje njihove krvi i zapljenjivanje smanjivanje njihove čeljadi. Pa im svima šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala odgovara i kaže Subhaneke hada buhtanu na azim, moj odgovor je slavljen si ti o Bože, ovo je velika potvora. I mi njima isto tako odgovaramo na jezika Ebu Muhammeda al-Mahdisija hafivahullahu ta'ala, ovo je očita potvora, slavljen neka si ti o Bože, ovo je zaista očita, očita potvora. Kaže nakon toga Ebu Muhammed Al-Maqdisi hafizahullahu ta'ala. U tome su i svesredno pomogli ljudi čija su se srca zgršila od ove Mubarek dave. Prsa su im postala tjesna kada su uvjedili njen napredak, plodove i okupljanje omladine u njenom okrilu za vrlo kratko vrijeme. Kako i ne bi kad je ona Rabbanije, Mubareke, u okrilu nje se smiruju srca i njoj se predaje ispravna fitra. U tome im još pomaže potvora šejhova zablude i neukih pisaca od kojih se neki lažno pripisaju pravcu Selefa. Ispunili su svoje novine i listove u upozorenjem na tekfir, tek tako u cjelini bez podrobnog pojašnjenja. Iako postoji tekfir koji je šarijatski propis i koji ima šarijatske sebebe i posljedice koje iz njega proističu. Napali su da je tauhida lažima i potvorama i izmišljotinama usmjerivši svoja pera na njih. Iz mržnje i zavisti usmjerili su se na čast tih daja, svoju mržnju i otrove svojih jezika su usmjerili ka njima. S druge strane, svoje knjige su počinili u odbrani kafira i taguta od vladara. Time su postali preči svojstvo harijatskih Haridžija koji su napadali pripadnike Islama, a ostavljali obožavaoce kipova. Kažem, draga braćom, ovo je odlika Murđijetula Asr, savremnih Murđija u današnjem vremenu, koji tek tako generalno upozoravaju na tekfir, bez ikakvog pojašnjenja. Iako vidite da Maknisi pojašnjava da je tekfir šarijaski propis i da ima šarijaske posljedice i razloge i da se ne može tek tako upozoravati na tekfir. Već ćemo upozoriti na pretjerivanje u tekfiru kao što je i to sam pisac učinio. Pogledajte dakle kako oni, to je Murđijetul Asr, naslovljavaju svoje knjige, pa kaže tako jedan od njih, et tahzir min, min, min fitneti tekfir, upozorenje kaže na fitnu tekfira, pa mu je odgovorila leđna stalna komisija za fetve i pojasnila njegov Murđiluk i njegov batil, rekavši da ovaj pisac prije svega svoju knjigu izgrađuje na, na mezebu Murđija, koji je zabludili, me, zabludili mezeb i pravac. Zatim nakon toga kažu da je izbitoperio tekstove Ibn Ketira, rahimahullahu ta'ala. Isto tako slagao je na šejhu Islama Ibn Tejmi Tejmiju rahimahullahu ta'ala. Zatim nakon toga protumačio govor šeha Muhammada ibn Ibrahima rahimahullahu ta'ala onako kako to njemu odgovara. I kažu isto tako i dodao komentare na riječi uleme ono što oni nisu ni u kom slučaju podrazumijevali niti cirali. I kažu isto tako sljedeća opaska a to je da ovaj pisac omalovažava sud po Allahumom subhanahu wa ta'ala šerijatu i zato kažu ovaj pisac se treba pokajati Allahom subhanahu wa ta'ala i tražiti znanje pred ulemom koji su poznati po svojom po svom dakle ilmu po svom znanju. Normalno radi se o Ali ibn Hasanu El Halabiju poznatom dakle današnjem morži. Kaže dalje šejh Hafizahullahu ta'ala. Povorci ovih ljudi se priključila druga skupina čiji je cilj dodvoravanje vlastima i ulagivanje njima. Ne bili stekli njihovo zadovoljstvo i na taj način dobili koju mrvicu i dar. Počeli su upozoravati na opasnost ove dave predlažući sistemu načina koji će riješiti taj problem i suprostaviti se davi. I svog prevelikog neznanja misle da su u stanju ugasiti njeno svjetlo. Ne znaju da su obmanit, obmanuti, jer njihov cilj je neostvarljiv, jer o tome nas obavještava uzvišni pa kaže Juridu ne li jutfiju unur Allahi bi efuahiji. Žele da utrnu Allahom vo svjetlo svojim ustima. Wallahu mutim munurihi, a Allah će svoje svjetlo upuniti, wala u kerihel kafirun, pa makar to nevjernicima bilo mrsko. Naprotiv, oni samo srljaju u propas, kao što uzvišeni kaže, oni zabranjuju da se Kur'an, u Kur'an vjeruje i sami se od njega udaljavaju i sami sebe upropaštavaju pogledaju, a den ada i ne primećuju. I jedni i drugi koriste posrtaje neke omladine ili neke riječi početnika i entuzijazista od njih, a nema te skupine, niti dave, koja u svom okrilu nema takve ljude, međutim te greške uglavnom nestaju traženjem znanja, čitanjem govora učenjaka, preciziranjem osnova i pravila, uslova i prepreka. I pored toga nisam ni jednog dana, a to zna neprijatelj prije prijatelja, laskao u bilo čemu od tih grešaka nisam odobravao išta od toga, ni ja, niti bilo ko drugi od braće u Teuhidu koji su ljubomorni na ovu davu. Takvim greškama sam se odupreo u zatvoru i van zatvora, u puno gradova i različitih mjesta, tako da sam stekao praksu čiji sam sažetak protkao kroz ove redove. Pritom sam koristio različite metode shodno situaciji. Nekada sam to činio savjetom, nekada vazom i opomenom, nekada raspravom, a nekada pisanjem i govorom. Pritom sam, shodno svojoj mogućnosti, pojašnjavao dokaze šerijata, i govor ehli sunnata vol džemata i oprečnost grešaka te omladine njima. Činio sam to savjetovajući sve, sve muslimane uopćenito, traž težeći da ova dava ostane neuprljana. Stoga, po ima Allaha sam na putu toga podnio ono što sam najlazio od napada neznalica, vlasnika šupljeg entuzijazma, zato što ih nisam slijedio niti podržao u onome što su im njihovi mozgovi prikazali lijepim, ili zbog toga što sam se upostavljao tim greškama i posrtajima. Ali, to mi je draže nego kabul i podržavanje tih grešaka, pretjerivanje s jedne ili pak popuštanja s druge strane, koji mogu biti sebe da se ova mubarek dava okala, ili da to bude razlog neprijateljima ove dave, koji ne, razliku, iz, ne razlikuju između početnika i učitelja, između oni koji nose davu i podnose njene poteškoće i oni koji se njoj pripisuju, pa da im to ne bude razlog da ovu davu napadaju pretjerivanjem i tektirom. Ili pak da je ona dava, kako oni tvrde rezultat torture, siromaštva i čeli islamijske ideologije i ostali besmisleni potvrda tvrdnji koje navode, a kojima nastoje okalati ovu davu i rastirati ljude od nje. Ovim nemam namjeru braniti sebe, jer dovoljne su mi riječi uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala, kada kaže Inna Allaha yudafiu anil ladina amanu. Allah doista štiti vjernike. Allah zaista ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika. To je dio poteškoća ovoga puta na koje smo navikli svoje duše, tješivši ih onima koji su bili bolji od nas, jer nema nema nijednog vjerovjesnika, a da nije bio napadan, on i njegova čast. Stoga nasljednike vjerovjesnika, ukoliko su iskreni, mora zadesiti dio tog nasljedstva, miraza. Stoga ja široki grudi prihvatam one koji se sa mnom ne slažu, ili pak nasrnu na mene mu te uvilin, to je koristeći te uvil. Dogod su nosioći ove dave, ja i neću koriti, da Allah oprosti meni i njima, a on je najmilostiviji. Ovdje to jasno ispoljavam da bi još više rasrdio Allahove neprijatelje i protivnike ove dave, koji stalno nastoje da iskoriste nešto od spomenutog i time unesu nered u safovima. Kažem, rahimek Allah, ja Eba Muhammed, Allah ti se smilovao ob Ebu Muhammede. Zaista je ovo odlika iskrenih ljudija, ljudi, šejhova, daija i muđahida boraca na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. A to je, draga braćo, da se ne osvrću na napade po pitanju njihove časti. Ne osvrću se onda kada i drugi napadaju, da su tekfiržije, harižije, da su mušlici, da ne znaju aslu din, da ne znaju vjeru i tako dalje i tako dalje. Na to apsolutno ne obraćaju pažnju. Međutim, ono na što obraćaju pažnju jeste da ova dava, da ova mubarek dava ostane neukaljana. To jest, prelaze preko svoje časti, ali neće preći preko napada na ovu davu. I branit će ovu davu svim mogućim sredstvima kojim je Allah subhanahu wa ta'ala podario. Ali onda onoga trenutka kada se napadne njihova čast, njihovo ime, se kada i tako dalje, onda oni šutje, on, onda oni šute, Allah se smilovao svim iskrenim Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima. Stoga, kada vidite, draga braćo, da čovjek odgovara na napade koji se tiču lično njega, znajte da u tome više nema iskrenost. Znajte da se tu gubi iskrenost, jer zbog čega odgovarati kada te drugi napadaju i vrijeđaju tvoju čast i tako dalje. Pređi preko tih stvari, ali nemoj šutiti onda kada se napada čast šejhova, daj Alija, Uleme, Mujahida, borca na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Jer tada je odbrana od njihove časti i badet Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer Ulema je branila čast jednom drugom u ima Allaha te bareke wa ta'ala. Abdullah ibn Mubarak, kada je jedne prilike jedan čovjek sjedevši pored njega ogovorio svog brata, Abdullah ibn Mubarak ga upita, jesi li se borio protiv Rimljana? Ne, odgovori čovjek. Jesi li se borio protiv Perzijanaca? Ne, odgovori čovjek. Pa mu kaže Abdullah ibn Mubarak, pošteđeni su nevjernici tvoji tvoga jezika, a nije pošteđen tvoj brat musliman. Kaže nakon toga šejh Ebu Muhammed al-Maqdisi, hafizahullahu ta'ala u ofeke asrahu min sudruni tawagid. A što se tiče neprijatela ove dave, ja im to ne halalim. Allah će i zato obračunati, ja se jedino i njemu žalim. U svakom slučaju nisam napisao ovu knjigu da bi odbranio sebe, već da bi odbranio ovu dragocinu davu i molim Allaha da preostali dio života posvetim tome i da mi ukabuli moje djelo. Molim ga da počini mene i moje potomstvo na radu za ovu davu i da nas sačuva od toga da branimo sebe ili da se bavimo nečim drugim od bezvrednih stvari. I mi molimo, draga braća Allaha subhanahu wa ta'ala, da nas počini u odbrani ove dave, da branimo ovu davu, a ne nas same, da počini i nas i naše potomstvo u odbrani Allahove subhanahu wa ta'ala vjere i tevhide. Kaže dalje, ono na što se trebaju upozoriti oni koji se pripisuju davi tevhida, a koji se svađaju sa svojom braćom zbog stvari koje se ne poklapaju sa njihovom tvrdoglavošću, ili zbog toga što ih njihovi mozgovi ne mogu mogu pojmiti jeste da su Allahovi neprijatelji i neprijatelji ove dave iz svog velikog džehla davu povezali sa ličnostima, misleći da će dave nestati ako nas zatvore ili ako nas, ako nas nestane. Jer čuli smo ih, a čuli su i drugi, kako tvrde da smo mi prvi koji smo došli sa ovom davom i ovom fikrom, ovom dakle idejom ili pak misalom tekvira kako je oni nazivaju. Tako tvrde, a nije istina jer ova dava ima svoje ensarije, ima svoje pomagače od oni koji su nas pretekli zatekli u imanu i pod pomaganjem vjere, a koji su mnogo, mnogo bolji od nas. Rabbana gfir lana wal ihvanina alladine sadakuna bil iman, wala teđal fi kulubina gilla lilladine amanu. Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas pretekla u vjeri i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, gospodaru naš, ti si zaista blag i milosti. Stoga, to je samo tvrdnja Allahovih neprijatelja i protivnika ove dave. Isti je slučaj, kažem draga braćo, isti je slučaj i sa današnjim kafirima, mušicima i ostalim ljudima koji misle da će ubistvom nekog od vođa džihada ili pak šejhova nestati dakle ovom mubarek dave i nestati tevhida sa lica zemlje. Tako su mislili dok je još šejh Abdullah Azzam rahimahullahu ta'ala o etkenemu fasiha džannati bio živ. Pa ga ubiše, a on je i dalje živ. Međutim dođe nakon njega drugi. Dođe nakon toga i Hattab. Dođe nakon toga i Zrqavi. Dođe nakon toga i šejh Usame rahimahumullah da se Allah smiluje onima od njih koji su preselili, a da Allah učvrsti one od njih koji su i dalje u životu. Dakle, ova dava neće nestati nestankom nosioca ove dave, jer će Allah subhanahu wa ta'ala uvijek dati da jedan dođu za drugim. Kaže nakon toga šejih hafizahullahu ta'ala. Međutim, ono što želim reći o mladini, a što sam često govorio nekima od njih, jeste da ukoliko njihov napad bude ograničen isključivo na našu ličnost, a ne na naš poziv u teuhid i odricanje od širka, onda neka napadaju do mile vole. Allah nam je dovoljan i divan li je on zaštitnik. I ja kažem, draga braćo, oni koji nas napadaju na naš račun, koji govore da smo mušici i taguti i koji kažu da ne, znaju, da ne znamo osnovu vjeru i tako dalje, kažem im, neka napadaju do mile vole. Allah nam je dovoljan i divan li je on zaštitnik, wa inda Allahi jer stemni ol husum, ako da Allaha će se protivnički tabori okupiti. Kaže dalje, a ako će pak taj napad u očima oni koji ne znaju napraviti razliku između dave i njenih nosilaca, biti napad na ovu mubare mubarek davu i odricanje od nje, kada oprez i samo oprez. U sve to neprijateljstvo koje se danas prema nama iskoljava, kako je svima poznato, to neprijateljstvo pribavlja ljubav Allahovi neprijatela i približava njima. Stoga, pazi se da se papiri ne pobrkaju. Koliko sam samo vidio ljude slabog imana, koji se žele sačuvati njihove sržbe i steti njihovo zadovoljstvo odricanjem od nas, traženje zadovoljstva Allahovih neprijatela i pri približavanje njima, izražavanjem neprijateljstva prema muvahidima, jer stvar koja se mora mora izbjegavati. A Allah zna izdajničke oči i ono što prsa kriju. A onaj ko nema jaku ambiciju da se priključi ovoj skupini u potpomaganju ove vjere ili se plaši da se njoj priključi i potpomogne ih maka dovom, neka ih bar ne ostave na cjedilu i neka im ne ispoljava neprijateljstvo. Pusti karavanu neka ide. Svjestan sam da ponekad odulim i budem žestok i grub kada negiram pojedine greške, ali to je zbog opasnosti tih grešaka i njihovih loših posljedica. Stoga situacija ponekad zahtjeva žestinu i odlučnost opasnost prilikom njihova negiranja. Međutim, ta žestina nas nijukom slučaju ne navodi da prelazimo Allahove granice i odreknemo počinjota tih grešaka, iako takvima ne laskamo i odričemo to njihovih grešaka. Kažem, kao što se poslanik sallallahu alaihi wasallam odrekao od greške Halida ibn Walida, a nije se odrekao Halida radijallahu anhum. Pa kada je Halid pogrešno ubio ljude, poslanik sallallahu alaihi wasallam je podigao svoje ruke i rekao, o gospodaru, ja se odričem od onoga što je učinio Halid. I je rekao, ja se odrekao odričem Halida, već od onoga što je učinio Halid. Kaže dalje, od toga se apsolutno ne ustručavamo, pa makar nam to drugi negirali. Kako da se ustručavamo kad uzvišeni naređuje našem uzoru i primjeru poslaniku sallallahu alaihi wa sallam pa kaže Lahfid dženahake limeni tebake minel mu'mini. I budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede. A ako te ne budu poslušali, ti reci ja nemam ništa s onim što vi radite. U ovoj božanskoj naredbi uzvišeni je spojio između milosti prema muslimanima, a od nje je i vođen vođenja računa o njihovim pravima i sustezanja o činjenja zuluma njima, sjedne i odlučnosti i odricanja od njihovih grešaka koje mogu biti na račun vjere ili se njoj pripisati s druge strane. Toga ostaje istina i briga o blistavom licu ove dave, a učuvanje ovog uzvišenog teuhida je najvažnija stvar kada dođe do oprečnosti koristi, to je el masale. On, teuhid, nam je draži od svih stvorenja. Koliko puta je pridržavanje ovog mog pravila naljutilo braću blisku meni, pa sam rekao, to je citirao je stihove, ako milostivi nije srdit, onda se na srđbu stvorenje i ne obazire dozvoljen. U svakom slučaju, ako se žestinom želi spriječiti onaj koji griješi i skreće s pravog puta i uputa takvog ka istini, onda je žestina u takvoj situaciji poželjna. Tada je žestina, kao što kaže šejhul islam, rahimahullahu ta'ala, od koristi, to je smaslehe mu'mina kojom Allah popravlja jedne drugima. Vjernik, ovo je dalje citat šejhul islama, vjernik vjerniku je poput ruku, pere jedna drugu. Ponekad se prljavština ne može odstraniti osim uz dozu grubosti, ali ona prouzrokuje čistoću i nježnost radi kojih minula grubost biva nakon toga pohvalna. Završen citat iz knjige Šejhul Islama ibn Tanije Mežmul Fetava. Žestina je tada poput gorka lijeka, čiju gorčinu bolesnik trpi i podnosi nadajući se ozdravljenju. A davno je još rečeno, ko te upućuje na grešku, taj ti pomaže. Ko te savjetuje, taj te budi iz gafleta. Ko ti pojasni, pa makar i u žestini, taj te savjetuje i lijepo prema tebi postupa. A ko te upozorava i upućuje, taj te savjetuje i ne uskraćuje. A običan svijet kod nas kaže, ko te rasplače i na tobom tobom plače ti je bolji od onoga koji te zasmijava i sa tobom ismijava. Toga takva žestina i grubost je poželjna jer je njen cilj popravka stanja muslimana, pojašnjavanje istine i upozorenje na greške. Sve to uz vođenje računa da se ne oskrnavi njihovo pravo u islamu i da im se ne nanosi nasilje i zulum, niti se smije prigovarati zbog sumnje i potvarati ono što nisu rekli, kao što to neki čine pod ispirkom grubog postupka prema griješnicima ili njihova sprečavanja od loših dijela i ostavljena ostale ispirke koje spominju ne suzdržavajući se kod Allahove subhanahu wa ta'ala granica. Pored toga, mi nismo, kada smo govorili o greškama u tekfiru koje, gdje smo bili žestoki, nismo spominjali imena, niti smo spominjali pojedince i skupine. Ovi listovi nisu upućeni određim pojedincima, već je njihova cilj opća koristi savjem. Kaže mi tako, draga braćo, i ova naša predavanja nisu upućena određenim pojedincima, niti određenom džematu, već su ova dakle predavanja posvećena braći muslimanima, mu muvahidima i onima koji su možda posrnuli i pretjerali po pitanju tekvira, ne bili se povratili Allahovim subhanahu wa ta'ala granicama i veri. U ovim listovima sam također pojasnio da omladina koja se poziva na davu teuhida, pored posrtaja i grešaka određenih pojedinaca od njih, u njima zasigurno ima hajra. To zbog teuhida kojeg nose i javnim odricanjem od širka i neprijatelja ove dave koji se ne stibe javnog odricanja dave teuhida i njenih pripadnika, a u isto vrijeme svoj život su potrošili pi pišući u odbrani taguta i sprečavanju tekiranja istih. To je opće poznata stvar koju ne može prigovoriti osim inađija. A najbolji dokaz tome su njihove štampane knjige koje se uglavnom dijele besplatno. Toga zaista je zulum i nepravda izjednačiti nedjela takvih ljudi čiji je sebe uglavnom strast, dunjaluk i dodvoravanje vladarina da bi sebi obezvijedili bezvijednost i spas sa posrtajima omladine čiji je sebe uglavnom ljubomoran Allahovu vjeru. Žele da se pomogne Allahova vjera i srđba kada se krše njene gra granice. Posrta i omladine koja se poziva na teuhi, ako ih i bude, pa ih žestoko osporimo, da bi time sačuvali ovom barek davu i njene sedbenike, se ne mogu porediti sa devijacijama gore spomenuti. Zatim, nakon toga, ti posrta i omladine se tope u moru teuhida kojeg nose i radi kojeg troše svoje živote, pozivajući njemu i trpeći raznorazne neprijatnosti na putu njegova uzdizanja i pobjede. Jer teuhid je najčvrše spona kojem Allah razdvaja dobro od lošeg i svoje prijatelje, svoje to je Erlije od prijatelja Taguta. Teuhid je osnova vjere bez koje nema spasa. On je Allahovo pravo kod ljudi, tas u kojem se on nađe, preovladava nad tasom desetina spiskova ispunjenim greškama i lošim dijelima. Kažem ovdje šejih normalno cilja na hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da će na sudnjem danu doći čovjek sa 99 spiskova loših dijela, pa će biti stavljeni na tas loših dijela, pa će ga zatim nakon toga Allah tabareke wa ta'ala upitati o robe moj, jesu li ti moji pisari učinili nepravdom. Pa će reći, ne Arab, pa će ga Allah upitati imaš li neko dobro djelo, pa će reći ne Arab, zna da ima dobro djelo, ali neće da ga spomene, ne želi da, da ga uopšte ispomene, jer kaže šta će mu koristiti to djelo nastram tih 99 knjiga puni dakle loših djela. Pa mu kaže Allah se barek evo ta'ala onaj koji je najpravedniji, ne, i kod nas imaš dobra djela, pa će biti izvađena bitaka, kartica na koje je bilo la ilaha illallah, pa će biti ova kartica stavljena na tas, na vagi dobrih djela i ovaj ovaj tas će pretegnuti tas loših dijela 99 knjiga ispunjenih lošim dijelima. Normalno, neka se ovom hadisu ne raduju dakle muržije, neka ne misle da je samo izgovaranje ovih riječi dovoljno da bi kartica na kojoj se nađe la ilaha illa Allah pretekla loša dijela, a bit će nadam se za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć i osvrta ili pak odgovor muržijama vezano za ovu temu. Dakle, kaže, teuhid je osnova vjere bez koje nema spasa. On je Allahovo pravo kod ljudi, a tas u kojem se on nađe prevladava na ta časom desetine spiskova ispunjenim greškama i lošim dijelima. Ovom knjigom želim pojasniti onome koji pita, a i drugima moje odricanje i odricanje moje braće mu vahida, pomagače ove dave, u svakom mjestu da optužbe pretjerivanja u tekfiru, dakle, kaže šejh Habibahullahu ta'ala, da ovom knjigom želi pojasniti onome koji pita, a i drugima njegovo odricanje i odricanje braće mu vahida, pomagače ove dave u svakom mjestu od optužbe pretjerivanja u tekfiru. Koristim, kaže, ovom prilikom da upozorim omladinu kojom vlada entuzijazam, Hamas, a koji su početnici na ovom putu, on one čije se znanje nije utvrstilo, koji još uvijek nemaju pregleda u davi i precizirane mesele i pravila. To činim kao savjet Allahovoj vjeri i svim muslimanima uopćenito, predstavljajući ovu cijenjenu davu u njenom pravom, blistavom u barek licu. Allaha molim da mi ukabuli i da knjigu učini od koristi muslimanima. Knjiga sadrži ovaj predgovor, zatim prvo poglavlje koje upozorava na pretjerivanje u tekfiru, u kojem sam ujedno pojasnio da tekfiranje taguta i njihovih štićenika ne spada u pretjerivanje pitanje. Drugo poglavlje o uslovima, preprekama i uzrocima tekfira, da bi se omladina poučila i precizirala mesele. Kažem, ovo poglavlje, draga braća, je prevedeno, preveo ga dakle naš brat Ebu Muslim, knjiga dakle tekfir, uzroci, uvjeti i prepreke. Stoga dakle nećemo se osvrnuti na ovo poglavlje s obzirom da je knjiga prevedena. Zatim nakon toga kaže šejh treće poglavlje o jako proširenim greškama u tekfiru, što ujedno predstavlja praksu teorije koja je prethodila u prethodnom poglavlju. Zatim četvrto poglavlje koje sadrži uopćeniti prikaz stanja harija, Muvahidija i odricanje Muvahida od njihove akide. Pojasnio sam da su neprijatelji Tauhida najsličniji Haridijama. Kažem, zbog čega? Zato što ostavljaju ehle Tauhid, ostavljaju sedmenike Tauhida, ostavljaju u stvari ehle Autan, idolopoklonike, a napadaju ehle Tauhid, a napadaju sedmenike Teuhida. I na kraju završetak i vasijed o ustrajnosti na putu spašene skupine uz iskoljavanje vjere i izvršavanje Allahovih naredbi bez ikakvog prepjerivanja i devijacije u tome pa makar to bilo oprečno čejku svim ljudi. Knjigu sam naslovio poslanica Džifr, da pretjerivanje u tekfiru vodi u kufr, ili pak poslanica Selatinije, to je tri desetica, u opomeni na greškama u tekfiru. Nazvao sam je tim imenom zbog toga što sadrži 33 greške u tekfiru. Prije nego li krenem sa pisanjem onoga što sam naumio, napominjem na stvar koja je poznata svakom pametnom, a veže se za stanje zatvora i nestabilnosti njegovih prilika, zatim manjkavost izvora i važnijih knjiga u zatvoru govoru. A prije toga nisam sačuvan od greške, toga se izvinjavam svaki propust i nemarnost ukoliko i budem. Ja sam najsretniji kada se povratim od svoje greške kada je uvidim i kada slijedim istinu koju vidim, a iskreni savjetnici su uvijek dobro došli. Hvala Allahu na početku i na kraju, on je dovoljan i divan je on zaštitnik. Napisao Ebu Muhammed Asim El Maktisi, zator Džifr Ramazan 1419. godine od hijdre poslanika sallallahu alaihi wa sallame gospodaru moj, ti koji štitiš islam i njegove sedbenike, utvrsti nas u islamu sve do dana u kojem ćemo te sresti i mi tako dovimo ovom dovom i zaustavljamo se ovdje, to je dakle u stvari predgovor ove knjige koji je u mojim dakle očima i tekako važan, zato sam ga skoro čitavog dakle pročitao, a zatim nakon toga uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć počinjemo govoriti o upozorenju na pretjerivanju u tekfiru, dakle na sljedećem predavanju, počinjemo sa govorom o pretjerivanju u tekfiru, u upozorenjem na pretjerivanju tektiru, a zatim nakon toga obradit ćemo uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć greške koje dakle šejh Ebu Muhammed al-Makdisi spomenuo u ovoj knjizi, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari beričet u životu i vremenu pa da obradimo ovu knjigu, a knjiga je povelika draga braćo jer sadrži puni 500 stranica formata A4, molim Allaha tabareke wa ta'ala da nam podari iskrenost u govoru i dijelima, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje pisu knjige, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje svim našim šejhovima i muđahidima da ubrza njihov izlazak iz zatvora taguta, tako أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته